Tai laba diena visiems susirinkusiems, kurie skaitys mūsų apskritos salų diskusiją Respublikos penktadienį numerį, tie, kurie žiūrės internetą. Ir šiandien nutarėm pakalbėti apie tokią bėdą Lietuvos kaip emigracija. Ten yra nesartėja rinkimai, Ir jau ne vienam tokiam susitikimė vis girdė, nu ir ką jūs ten toj Lietuvoje pat padarėt, tokio, kad žmonės nenori grįžti į šitą. Nu ir šiandien kaip tik vat, turim kadangi šitie dalykai susijęs glaudžiai labai su ekonomika. Ir tai mūsų šiandien pašnekovai, buvęs dabartinis Lietuvos Respublikos Seimo, e, Se, Se, Seimo narys Kestusis Daukšys, bet buvęs ūkio ministras. Taip pat penkis kart ministras, bet pirmos vyriausybės. <laughs> Geras ministras. Jo, pirmos net nepriklausomos atkurtos vyriausybės ministras Albertas Senevičius ir nepriklausomybės akto signataras Rolandas Paulauskas. Tvirtinau, teisingai. Tai ne, iš, iš tikrųjų labai daug kur pasigirta, mes iš tikrųjų matom tą tuštėjančią Lietuvą, išsivažinėjančią Lietuvą ten yra. Ir iš tikrųjų žmonėms kitą kartą sunku paaiškinti, kad kiek čia priklauso nuo mūsų pačių, kiek čia nuo mūsų atsidariusių sienų ir nuo mūsų aplinkos visų mūsų kaimynų. Tai vat, pirmiausia... Sakysim, nieko nenusišysiu. <laughs> ja, tai gal pirmiausia, Kestutė, pradėsim, pradėkim nuo tavęs, ten yra, sakykime, kaip tavo manimai, kas vyksta Lietuvoje, vis tik tai čia, ar nėra tų darbo vietų ten yra, ar čia kažko tai pridarėm ne to. Ten... Tai yra, yra viskas, žinai, žmonės. Vienas dalykas, žmonės važiuoja, kur gali geriau uždirbti ir ypač pačioj emigracijos tai važiuodavo vyrai, užsidirbti, parvežti žmonom čia pinigų, yeah. įsikurti, gal nusipirkti batą ir kitus dalykus pasidaryti. Dabar labai gaila, bet jau išvažiuoja dažniausiai su visom šeimom ir, ir ta prasme, ir ten augina vaikus. Ir, ir visi tada, jaunesni. Ta, ir, ir tada jiems jau sunkiau grįžti. Tai trys dalykai yra, kurių mes galbūt ir nepadarėm normaliai. Tai pirmiausia, aišku, kada atsiranda tokia e, didelė rinka kaip Europos Sąjunga ir kai tu gali nuskridęs už 2000 km, už 1000 km dirbti maždaug 10 kartų daugiau arba 5 kartus daugiau negu čia, ta pagundas yra vienas laisvas asmenų judėjimas. Antras dalykas ir Lietuvoje aš manau, kad gal to pasitikėjimo valstybė neužteko, čia mūsų kaip politikų kaltė, kad žmonės kitą kartą net ne dėl ekonominių dalykų išvažiuoja, bet dėl bet dėl tos tam tikro valdžios požiūrį į juos, žinai, ir tas, tas, tas irgi jaučiasi. Ir trečias dalykas, kad e, per anksti prisileidom čia mes konkurenciją didelį už užsienio valstybių, aš taip manau. Ir tas užlugdė smulkų rutinį verslą Lietuvoje. Ir dėl to žmonės neteko labai daug darbo vietų. Ir susileidimas didžiulių prekybos tinklų į centrus miestų, uh, įsileidimas užsienio kompanijų, kurios tuo metu turėjo geresnį finansavimą ir didesnės resursus į Lietuvos rinką konkuruos su lietuviškais gamintojais, nulėmė tai pradžiai, kad tos Lietuvos ekonomika praktiškai ministras gali pasakyti, kokia jinai buvo, kai Lietuva susikūrė ir kaip po to įmonių užsidarė. Tai tas visas žmonių išvažiavimas nuo to ir prasidėjo. Albertai, bet pa, pačio požiūris, vis tik tai, kada pabėgom iš tos, atsiskyrėm, pabėgom nuo Sovietų mhm. sąjungos, jau buvom tokie jau pakankamai išsi, gerai gyvenom to, toj valstybei, sakykime, lyginant su kitais. Tarybų sąjunga geriausia. Ja, tai nes tai didži, didžiausia buvo bankė, statistiškai būtent buvo indėliai mūsų, daugiausia turėjom automobilių tūkstančių gyventojų ten yra, ir lyg tai visus iš aukšto taip žiūrėdavom ten yra. Tai aš, jau, aš ir sakiau, indėlis jau pagal buitinę techniką, elektroniką. Nu visada tada, atsimenu, būdavo tokie pasakymai, klausykit, atidarykit sienas, visi įsilakstys iš čia ten yra. Anekdotai. Bet, <laughs> bet ten anegdotai anegdotais, bet vis tik tai, dar čia vakestutis, aš didžiai klausiau, ką sakė, vis tik tai mes anam turbūt pokalbį užkabinau. Faktiškai, nu aš nesu didelis metonos gerbėjas, bet tą, ką jis padarė su švietimu, kad per tą vat, laikotarpį tarpu kariu lietuviai pradėjo didžiuotis, kad mes buvom vat, valstybė nuo jūros iki jūros, mes valdė Vytautas, mes kitus valdė, buvo toks pasididžiavimas pasididžiavimas savim. O dabar aš švietime, nu, paskutinis Putinaitės atvejis, kad Marcinkievičius ten tarybinis ten yra, Margeris net pas mus mokykloje kabodavo ten yra, kad didvyris, dabar baronas parašo studiją, kad čia yra psichinis ligonės, kuris nesuprato, kad kryžiuočiai ten iš vakarų visokią šviesą mums neša ten yra, nu, tai mes jau vat, čia tą, kad nepasitikėjimas valstybė, aš dar matyčiau, kad švietimo sistemoje, pirmą pradė, kad ten mums ten, nu, Ką man gyventi tokių valstybių, kur daugiausiai didvyriai psichiniai ligoniai, mūsų ten Marsinkievičius, kuris žadino tautą, ten irgi Putinaitis išvadintas kažkokiu tarybiniu, tarp kokių, kažkas čia mane turi laikyti. Bet čia vadžiu jūsų nuomonė. Tai man atrodo, kad Kestutis e, dalį problemų labai teisingai trumpai ir pasakė. E, globaliai žiūrint, aš dabar kartais nebesuprantu, ar, Liet... ar Vilnius yra Lietuvos sostinė, ar Lietuva yra Vilniaus valstybės dalis. Praktiškai pagalvojus, viskas darosi Vilniui. Lietuva asistencija. Taip, čia miestas yra valstybė. Miestas, ne, Vilniuje mes, yra Lietuvos valstybė. Va taip pasakytume. Tai čia iš vienos pusės visas valdymas, jokio nėra pilietiškumo, jokios nėra savivaldos ir panašiai. Dabar apie tuos emigrantus, kurie važiavo anksčiau, kurie važiuoja dabar. Man e, daug labai kyla klausimų, kodėl. Gaila, kad aš ne Pitkevičius negalėsiu kodėlčios parašyti, bet kiek yra klausimų, kodėl niekaip aš negaliu jų gauti atsakymą. Ir o čia mes nekamės iš, iš pareigos ir su noru, ačiū, kad pakviesti mes esam. Nors čia ir garbė mums, nors aš žinau, kad niekas nepasikeis, ką čia mes kalbėsim. Nu, lašas po lašo. Panašiai kaip Obama, kaip Putinas sakė Amerikos žurnalistams, sako, kas sakė, pas mus nėra demokratijos, atsistokit prie mauzolėjos, kritikuokite šuns dienas Obama, jūsų joks policininkas pirštų nepajudins. Tai kokie tai prasme mes dabar? Skaitau dabar čia kreipimas intelektualų, taip vadinamą raštą. Jie konstantuoja faktą, 900 tūkstančių žmonių skliaustelėse, beveik trečdalis išvažiavo tenai. Šiandien įrašo laišką kad vat reikia susijimti. Paskui rando visų visų partijų atstovų vėlgi tokį nutarimą. Ir iki 2030 ir 2035 metų padaryti taip, kad būtų pas mus 3,5 milijono gyventojų. Man tinkti iš karto galvam, a kas bus reproduktoriai? Nu, logiška, ar ne? Nu, matom. Nu, ne, bet nu matom požėlą sasdemuose, kas dar yra. Nu, Čia gapšys iš jūsų yra dar toks jau... Nu, aš jau galėčiau būti, bet man jau senai nebedeproduktorius. Tai kas turės dalės? Ten ieškot visą. Ten ministrė visai nesiūlė. Sirijoje teisė. Astrodiezakai. Va, tenai, kur bus po 3,1 vaiko iš vienos moters. Jokas, prašaras. Dabar, jeigu rimtai pakalbėt, palėtėt jūs tą dalyką. Aišku, Tarybų sąjungos laikais, kai Lietuva buvo, nebuvo planiai toj e, sistemai ir mūsų intelektualas, ten intelektualinis potencialas ir lygis techniškas atsinešimas į darbą buvo visiškai kitoks kaip vidurinės Azijos arba Rusijos. Ir prie planį ūkio mes viską gaminom, e, kad viską reikėtų išvežti. Kailių pramonės mes išveždavom maždaug e, savo pasilikdavom apie 7 procentus lengvosios pramonės, trikotažo, vietinės, būtinės, baldų pramonės, nu baldų pramonės gal šiek tiek mažiau, išveždavom viską tenai grubiai kalbant, atsiveždavom tenai žaliavas, žaliavas visokias, pasilikdavom kai kurių sričių tenai blogas medžiagas, čia ševalentį kromą, trivalentį klovą, drožlės, visokius dūmų suodžius, o išveždavom ten viską. Aišku, valstybė mūsų buvo Lietuvos Respublika, buvo kiečiausia iš visų respublikų, ko aš niekad negaliu šiandien iškest, pažiūrėdamas, kaip Estai Latvija mus lenkia. Fiziškai negaliu, suprantat? Va, Ir dabar Daleiskim priminė, Kestutė su tamsta priminė. Dalis pramonės, nu negalėjo mes turėti staikliukų gamyklos, vienintelis sąjungoje. Negalėjom turėti kūro aparatūros gamyklai. Įdomų dalyką pasakysiu. Nuvažiavom ir mes ten įgyti, nu, sutartį sudarinėti pas tokį Maslikovą, kuris kabutėsi labai mylėjom lietuvius. Šiandien dėstau taip į taip, a kur sako, tu dingsi, mes jau buvom tokie pažįstami, be skaitliukų ir be kūro aparatūros tos. Sako, žinai, sako, žinai, Albertai, Uralo ten tos ant tankų stovi, sako, dešimčiai metų tavo kūro siurblių. Supranta, prigaminta viską. Taip pat ir radio fabrikas. Rinkos klausimas. Jo, penk... Tai kokia valstybė norės turėti savo priešingos valstybės, kad gamintų kažką. Logiška, turėjo daug ką susidaryti. Bet kaip ateina investitorius ir siūlo, kabutėse investitorius, į tai tau siūlo, mes tau duosim pinigų 5 milijonus, man ministrui. O tu mum talėskim leistinai, jie modernizuos Alytaus medvilnės kombinatą. Kaip aš jam sakau, Kazickas pavyzdžiui. Kaip aš jam sakau, tu man garantuok už 5 milijonus dolerių ir tu man nieko neduok. Aš tau juos atiduosiu po dviejų metų, bet tu man tos pinigus duok. Tai jis mane apskundžia Prunskinė, kad aš blogas nepriimu investicijų. Kaip aš jam sakau, tu atlaisvinsi 120-150 žmonių bus laisvi, pastatyk siuvyklą jam. Savokit, lygiai tas pats su Maksima. Jeigu manigi apšaukė, irgi spauda, ten dabar tik nepamenu kokią ministrą okupantą Reiškia, kad aš pasakiau e, Maksimos tiem dabartinė, anksčiau jie buvo studentėlė, neužbaigė medicinos, dar kai pradėjo kurtą dalyką, kaip aš sakiau, kol aš būsiu gyvas, jūsų bus 101 kilometras. Maksimum. Kaip užsienį, nesakiau iš viršaus, ne mes buvom korifėjai, nusinčiau žmonės į Milaną, į Frankfurtą prie Maino, į Londoną, pažiūrėjau, kurgi tie yra marketai stambus. A čia lai, miesto. Lai, taip, laisvės alėjai turėtų, vat kestučio žodžius, turėjo būti, kas yra darbo vietos, šeimos verslas. Vienas kepa piragaitį, kitas ant skolos, iš kito žmogaus paima vėl kažką tai. Ir vat sukasi visa ta sistema. Čia dabar at... geras ministras buvo. Dabar atėjo vat Maksima, tas pats yra, buvom dar Brazauskas, kalbėkit kaip norit, bet Gaspadoriaus tokio nebus kaip Lūbių ir Brazauskas. Mes čia galim kaip norit kalbėti. Va. Ir dabar dėl to Akropolio Kaune kategoriškai nieko neleis statyti. Tai ne, tai jie kaip padarė, vapšį ten kažkur prikalbino, kai Brazauskas dingo, paskui leido kunigas, karmelitų bažnyčia, kad sėtka uždėjo nuo karvelių, Kauno audinių tą fabriką su unikaliom žakardiniam staklėm, kur šilkas aukso vertė buvo, kur siūsdavom, uždarė ir dabar stovėla gabalas, laisvės alėja tuščia, Dėkėlė, vaikšto ir viskas. Tai čia tik dalis, ir dar toj pabaigsiu ką sakyti. Ta emigracija yra, aš čia tyčia įsitraukiau, taip trumpai pasakysiu. Yra teigiamų ir neigiamų, kaip ir visur yra, žinai. Yra, kad dauguma grįžta atgal, išmokė, suvartoja, bet vėlgi, vat, nubraukė, vat, ar pačio pasakymas, kad dabar jau išvažiuoja šeimom. Jeigu išvažiuoja šeimom vis. A kur 5 milijardai, kurie tos pinigus mums duoda, kur iškraipo visą ekonomiką. Mes ieškom paskui čia Ir kaip ten korupcijos šaknis, 5 milijardai oficialiai ateina. Aišku, tai. gerai, bet turėsim, tai Rolandai, kas vyksta čia ir pasakyti. Taip, aš pradžioje kalbėsiu tik tai, kas vyksta. O vyksta iš tikrųjų tragedija, išsitęsusi laikė, iš esmės tai yra visos mūsų tautos pralaimėjimas, politinio elito, kuris iš esmės tas pats visus 20 metų, visiška diskreditacija, Nes jeigu per šitokį trumpą laiką praktiškai trešdalis tautos dinksta ir dinksta jaunoji dalis, jinai išsiveža būsimus vaikus, o dažnai jau ir esamus, vadinasi, bus ateityje nutrauktas kartų ryšys tarp anūkų ir senelių. Tai tikrosios bėdos mūsų dar tik laukia, dar iki galo nesimato visa ta tragedija. Ir dabar, kodėl tie žmonės važiuoja ir apskritai, vat, kas vyksta? Na, mes lyginamės su pasauliu, ir įsivaizduojam, kad kažkur yra geriau. Ir važiuojam ieškoti to geriau. Bet dabar žiūrėkit. O ar yra geriau Afrikoje? Nėra. Ar yra geriau Pietų Amerikoje? Nėra. Ar yra geriau didžioji daly Azijos? Nėra. Aš jau nekalbu, kad nėra geriau buvusiose respublikose tarybų sąjungos. Taip? Nu, bent jau Taip jau stipriai geriau negu pas mus. Toliau. O ar jau tikrai yra geriau Europoje? Ką, pietų, pietų Europoje yra labai geriau dabar, va, negu Lietuvoje? Nu, nebent dėl klimato. Ten nešalta. Nu, taip, bet. Bet aš tai vasarą karštą reikia vandens nervių. Reikia. O. Bet nėra jokių būdų va, to dešimtkartinio uždarbio skirtumo. Paimus Graikiją, Portugaliją, Italiją, Ispaniją. Tai ten ir nėra daug lietuvių, žinai. Ta, apie ką aš neką, apie ko aš vedu? Mes lyginam save iš esmės su keletą pasaulio turtingiausių valstybių. Visiškai nekeldami klausimo, kodėl jos tokios yra, ar ne? Ar apskritai mes <laughs> čia turim teisę lygintis? Ir tada maunam ieško tos laimės būdami nepatenkinti šito sulyginimo rezultatais. Tai vienas dalykas. Dabar, kągi mes ten gaunam nu, nulėkę? Na, pradeda žmonės nuo žemiausio lygio, ar ne? Tai netgi tose turtingose valstybėse jie negauna jokių būdų dešimt kart didesnį atlyginimą jie gauna kažkur nuo 1000 iki 2000 eurų. Pagrindinė masė mūsų emigrantų telpa vat į šitą sumą nuo 1000 iki 2000 eurų, kur jie be atsirastų. O jeigu jie atsirado Italijoje, tai dar ir tą tūkstantį reikia sugebėti gauti. Tai natūralu, kad turint omeny ten visai kitus mokesčius, tuos, kuriuos čia jie net negauna, tas gyvenimo lygio pakitimas toli gražu nėra jau toks tulbinantis, kaip daugelis įsivaizduoja, tie, kur važiuoja. Dabar, kadangi jie neturi būto nuvykę tenai, jie turi jį numotis. Tai didžiąją dalį iš to tūkstančio ir šiek tiek daugiau jie sumoka už gyvenamo ploto nuomą. Transportas. O beje, Lietuviai Tarybų sąjungai buvo vieni iš pirmųjų pagal namų skaičių šimtui gyventojų. Ir įdomu, kad jie Europos Sąjungoje šiandieną išlieka lyderių pozicijoje. Lietuviai ir šiandieną turi iš daug, vieni iš daugiausia turinčių nekilnojimo turto. Žemės ten, kažkokį butelį, namelį ir taip toliau. Pavyzdžiui, Vokietijoje tokių yra tik apie 50 procentų. O Lietuvoje 80 procentų. Ir jie viską meta ir važiuoja kažkur kad galėtų didžiąją dalį savo atlyginimų sumokėti už kažkokią pašiūrę ir kaip jiegi ten gyvena. Jie dažnai gyvena po kelis, taupydami pinigus. Jie atsiveža dešrų iš Lietuvos ir kitaip sakant, dirba, dirba Norvegijoje, savotiškai gyvena kaip ir Lietuvoje. Tik nesigeria. Taip, ir tada taupydami, taupydami, taupydami sukuria savo iliuziją, kad gal šiek tiek ir pagerėjo tas jų gyvenimas, ar ne? Dabar žiūrėkit. Na, tokiai pačioj Anglijoje. Kai pasižiūri šitas begalės tų dviaukščių kotedžų. Hmm. Barakų. Taip, kur iš esmės pas mus tai yra sodo nameliai. Tai lietuvis iškeičia savo, dažnai, sakykime, kokį tai namelį ant 6, 8, 10 marų, tai Anglijoje jisai būtų tiesiog turtuolis. Tenais rasti kotedžą, kad prie jau būtų 10 marų, tai jau reikia paieškoti. Aš tik, kodėl aš apie tai išneku? Todėl, kad Kaip mes gyvenam iliuzijose ir dažnai važiuojam paskui savo iliuziją ir paskui ginam šitą savo apsisprendimą. Eikim toliau, be abejo yra tų, kuriem pasisekė ir kurie iššoko iš to pradinio tokio, savo tokio nesėkmių rato. Ir natūralu, toks jau yra dėsnis, emigrantai visur atvykę turi daugiau energijos, kabinasi labiau į gyvenimą už vietinius ir dažnai prasimuša prasimuša geriau negu vietinį. Tai yra tam tikras dėsnis. Viršvalandžius dirba, nieko nedaro, ne vietinį. Taip, taip. Bet kas, bet žiūrėkit, bet kas paskaičiuos, kiek tas kainuoja socialinių ryšių nutrūkimas, praradimas savo aplinkos, giminių ir panašiai, ir pan... net ir tiem prasimušusim, kada jie visą laiką yra svečiai. Ir dabar kitas klausimas, tai o kiek iš tų žmonių, kurie išvyko, gali save laikyti sėkmės atvejais. Aš nežinau Lietuvoje tyrimų, bet, pavyzdžiui, esu matęs Lenkijoje tyrimus. Prieš keletą metų jau. Lenkai darė tyrimus. Tai Važ... turėtų atitikti. Važinėjo, važinėjo jie ten po savo tos Lenkų emigrantų getus ir klausė. Ir tikrino, ar jūs dabar gyvenat, ar geriau buvo Lenkijoje. Aš jums sakau Lenkų skaičius, ne Lietuvų. Ir tai buvo prieš keletą metų. Mačiau per jų valstybinę televiziją. Tai 70 procentų Lenkų emigrantų emigracijoje gyvena blogiau negu gyventų Lenkijoje. Jie patys taip sako. Tada jų klausia, tų Lenkų, tai kodėl jūs negrįžtat namo? Dažniausias atsakymas gėda. Gėda. Nes tu jautiesi kaip ir lūzeris, suprantat? Bet dabar eikim prie dar svarbesnio, aš jau baigiu šitą dalį. O kodėl iš tikrųjų, kaip kuriem iš mūsų ten gyvenasi geriau ir pirmiausia dėl pašalpų? Pašalpos už anglis, pašalpos už vaikus, panašiai ir panašiai. O dabar mes savo iškelkim klausim, o kodėl gali mokėti tas pašalpas anglai, o negali mokėti lietuviai? Arba norvegai. Ir atsakymas elementarus. Norvegai turi naftos. Ir jeigu jie neturėtų naftos, tai ten gyvenimo lygis būtų visai kitas ir buvo toks, kol naftos jie neatrado. Tai vėlgi mes negalim lyginti save su jais, ar ne? Tai yra objektyvi realybė. Norvegai turi naftos, mes jos tiek neturim. Bet dar įdomesnė situacija yra su anglais. Anglai turi rezervinę valiutą, gali spausdinti kiek nori tos pinigus. Ir ta pati Anglija, kaip ir kitos ES valstybės, yra paskendusios skolose. Ir dabar žiūrėkit, kaip viskas klostosi. Jie vilioja žmonės iš Lietuvos, iš Lenkijos, iš Afrikos, iš Azijos, vilioja žmonės pas save, moka jiem netikrais pinigais pašalpas, ir savotiškai tvirtina tos žmonės, greudami mūsų visuomenės, greudami savo ateities visuomenės, nes visi nepatenkinti. O čiagi dabar su tais migrantais. Nepatenkinti šeimininkai, nepatenkinti ateiviai ir nepatenkinti mes, nes yra greunamos mūsų visuomenės. Ir dabar žiūrėkit, aš taip sakau mūsų emigrantams. Jūs galvojat, kad vykstat į geresnę ateitį, išvykdami kažkur į Europą. O aš jums sakau, jūs vyksta tik į šiek tiek geresnę dabartį, kuri kasdieną prastėja ir ateitis ten yra labai ir labai miglota. Ir tie, kurie ilgiau ten gyvenat, jau jaučiat šitą. Gerai, va čia, <clears throat> jeigu perinant prie antro klausimų, kodėl visas tas vyksta, kodėl važiuoja, nes čia vat, Albertas gerai paminėjo, kad nu, taip, <laughs> juoką sukeliančias akcijas, kurios bandoma susigražinti. Aš atsimenu Kubiliaus raginimą, grįžkit atgal ten visi. Ja. Tai labai radau gerą pasakymą kolegos Ferdinando Kauzano. Nu, jeigu sako, dabar visi išgirdę šitus padažus plūsteltų atgal į Lietuvą, nu, tai nuo Lietuvos antras tvanas prasidėtų darbo vietų net neturim, jeigu visos mokyklos, sakykime, užpauždarinėtos, visa infrastruktūra sunaikinta. Ir va, tik tai to, va, toks ore pakabintas šūkis, va, atvažiuokit čia. Ir kitas dalykas, o iš tikrųjų, kaip su Rolandu kalbėjom, ką pasikvies, ką pašnekėt, labai norėjos, kad kažkoks grįžęs į Lietuvą, na, nu, sėkmės džentelmenas pakalbėtų ten yra. Nu, man teko kalbėti su Šarūnu Marčiulioniu, jis nesutiko čia dėl laiko stokos ten pasakymų, bet daug buvo įdomesnis su Arvidu Vilčinskiu pokalbis. Na, nu, no, šitą būtų galima pakviesti. Ne, bet, bet jis tiesiog dėl užimtumo. Bet sakau, Arvidai, tu, va, tu šiandien turėsi pokalbį. Vat kodėl tu grįžai, pavyzdžiui, šitas? Sako, žinai, labai paprastai. Aš va sako, kitiem nežadėčiau jūs, aš turiu savo darbą, aš esu dainininkas, aš žinau, kad grįšiu ir aš vadypsiu šitą darbą. Jeigu žmonės va ten pasiblaškia, kai va ten, e, tu paminėjai 70 procentų, nieko neradė, ai važiuosiu namo, aš nei vienam nesakyčiau to daryti. Bet sako, tu gersim, kodėl tu tuo metu pabėgai čia iš čia. Nu, vienu žodžiu, sako, po dainų viskas buvo gerai, bet tuo metu bandžiau verslą, visokie banditizmai, reketai iš visų pusių. Ir sako, nutariau išvažiuoti, dalinai dėl finansinių. O po to, kai jau sako, vidu pribrendo reikalas, aš vienu žodžiu atvažiavau, nes aš žinojau, kuo aš konkrečiai užsiimsiu. Bet tai čia jo, sakykime, versija ir kada vat, e, Rolandas kalbėjo, taip kitko prisidėčiau vienu momentu, nes tiesiog turiu draugą, kuris sugalvojo padaryti brigadą važiuoti į tą Norvegiją dirbti. Iš tikrųjų užmokesčiai. Surinko gerus specialistus. Kada tie vyrai apsisprendė, pasiskaičiavo, tai sako, mes dailydės, nu, sakykime, prie statybos durų, mes Lietuvoje išdirbam tiek pat geri specialistai. Daugelis, jeigu tik ir, ir sako, jeigu kaip parėtė, valandą tai. Ir sako, čia visiškai neapsimoka, kad tai vis tik tai, bet e, kestuti, bet tavo požiūrį šitas, kodėl vyksta, bet, kad žmonės išvyksta ir nenori, nes, va, Rolando daug pasakytų argumentų, jie ten geriau neras arba jeigu ten rasite tai čia vienetai, kurių išpučia arba rodo, kad... Ne tokių mastų bus geriau. Ir ne tokių mastų, kaip jie įsivaizduoja. Žinot, aš jums pasakysiu, pasakysiu taip, žinosiu, kad na, tai dabar vyksta ne tik išvažiavimas ten į Angliją, į Airiją, į Norvegiją. Lietuvoje tai iš viso vyksta judėjimas, taip kaip pokario metais iš kaimų visi suvažiavo miestus Taip dabar iš mažesnių miestų, iš miestelių važiuoja Vilnius, Kaunas, Klaipėda ar Būsim. Ir net jeigu to išvažiavimo nebūtų, jeigu to išvažiavimo net nebūtų užsienį, tai tas judėjimas į mūsų didesnius miestus veda paskui prie to, kad tuose mažesniuosiuose miestuose atsiranda po, po darbinės veiklos trūkumas, kiti dalykai, mažėjimas žmonių mokytų mažėjimas, gydytų mažėjimas, kiti dalykai. Tai šitas dalykas yra labai svarbu pasakyti, kad ne tik tai į užsienį. Dabar į užsienį, Lamas labai daug teisybės pasakė, bet pasakyti, kad 90 tūkstančių Lietuvos gyventojų turniai išvažiavo ten į užsienį ir jie ten durniai nesupranta, kaip jiems bus blogai, tikrai negalima. Ne. Žmonės, žmonės žiūrėjo, kaip tu matai jums spręs. Kai kas išvažiavo dėl to, kad, kaip Mičinskas sakė, reketas ar ten biznis nepasisekė, reikėjo pasislėpti, pabėgti. Ar... Tokių mažai. Nu, kaip kas. Kitas išvažiavo, pažiūrėjo, jo ten kokiai Tauragė uždarė visus fabrikus, nu, kurie nu. mokėjo dirbti. Moteriškiai 50 ar 45 metų išvažiavo čia Lietuvoje, nu, negaus tik uždirbą, išvažiavo Angliją. Ten, ar Vokietijoje? Jinai po 10 metų gaus anglišką pensiją, prognozuose ta pensija bus jau, žinai, 400 kokį ten svarų ar 300 svarų, čia didelis pinigas. Kitas išvažiavo, aš mano kaimo kaimynas yra, elektrikas normalus buvo Lietuvoje, išvažiavo dirbti į Airiją, šiandien jis yra Radison, tarp kitko, vieno iš pagrindinių viešbučių e, Dublinė Vinčinės. Užaugo tenais ir čia nesėkmės, nesėkmės turi. Tiesiog lietuvių yra darbštus, jie netingi dirbti daug laiko, jie yra pakankamai įsilavinę ir jie yra sąžiningi. pakankamai energingi ir sąžiningi. Tai jie ten tada vertingi būna, žinai, darbuotojai. Ir tada jūs pradedate. Ir tuos kitas dalykas, mano, pavyzdžiui, švagris grįžo į dirbą statybininkų Prancūzijoje, ten, žinai, bet jisai pasiskaičiavo, kad ten, pavyzdžiui, geriau čia gauti apie 1000 eurų, negu ten gauti 2. Na, čia jam šeima, čia jam, nu, pragyvenimas, kaip pasakiau, sąlygiai, čia visi kiti dalykai. Tai pasakyti, kad taip yra visokių dalykų, bet pirmiausia, tai mes turim suprasti vieną reikalą. Mes esam dabar, nu, sakykit, ką norit, bet esam vienos didelės valstybės dalis ir tikrai nesam, šiandieną Lietuva nėra ta vieta, kur daugiausia galima uždirbti. Kitoje valstybėje, tokioje Anglijoje, ten Prancūzijoje ar Vokietijoje tos algos yra didesnės. Ir dalis žmonių, ypač jaunų, jie visą laiką ieško nu geresnio gyvenimo, čia natūralu. Tai kad iš Lietuvos tarybų sąjungi niekas nevažiavo, dėl to, kad mes čia labai gerai gyvenam. Čia visi norėtų važiuoti. Palauk, palauk, mes o, išvažiuoti negalėjome. Nu, nu palauk, bet mes galėjome išvažiuoti į Kijevą, į Minską, į Maskvą, į Leningradą, kodėl lietuviai nevažiavo. Užtat, nu, kad čia buvo normalus geras, tai va, mūsų uždavinys yra mano galva, sudėsite taip, o dabar ką mes pasidarėme. Europos Sąjungą stojam, atominę elektrinę Šmakštus darėm, ne? Karvės išpjovėm. Buvo 8 lietuviški centai kaina, tai nu, praktiškai 2, 2 centai e, dabartinį eurą. Dabar mes perkam e, tą elektrą po kiek centų jau iš užsienio. Bet ir viskas. Toliau, kiek fabrikų, va, ką ir, ką ir ministras sakė, kiek fabrikų pas mus nuėjo šuninkų daugiau dėl to, kad konkurencijos neišlaikė, dėl to, kad davė e, tie susiniešiams kitaip susitvarkyti. Kiek kitų dalykų įsitako. Ir paskui žmonės lieka be pagrindo, tai įsivaizduokit dabar paprastą dalyką, žmogus 20 metų, 25 išdirbęs ten savo mieste, konkrečioje gamykloje turi vieną specialybę. Kaip jam viską pakeis? Tai tada jisai jau ir blaškosi, tada tokių dalykų ieško. Ir ta tendencija, kad dabar išvažiuoja su visom šeimom, yra mano galbūt ypatingai tai saugiausia. Nes kol saugiausia vienas žmogus iš šeimos grįžti. Bet kai išvažiuosi iš šeimos labai sunku. Bet aš tikiu, kad kai mes atsigausim daugiau, kai mūsų bus ekonomika geriau suksis, kai, kai, kai galų gale viškai valdžios santykių su visuomenė, ką irgi ministras minėjo, žinai, savivaldas yra tikrai ir kiti dalykai, kai jis yra tie dalykai, žmonės grįž. Ir grįž gal, nes dar žinot, dar lietuviai, kita bėda yra, kad lietuviai gyvena dažniausiai ne dėl savęs, gyvena dėl vaikų. Ir tas, no. išvažiavęs, ir tas išvažiavęs žmogus, tai sakyt, jisai dirba, dirba čia, tave sako, žmogus su vaikus jau bus ten nu, agnius tai ir visi kiti dalykai. Tai va dažnai būna dėl to, jie negrįžta, kad jau jie galvoja, kaip jų, kaip jų vaikams bus geresnis gyvenimas, nu, kaip jums padėtų. Tai tiek gal. O šitas, dabar žiūrėkit, e, <laughs> gerbiamas Albertai, e, iki ko Lietuvoje desiris, tai konkretus anos savaitės pavyzdys. Man skambina draugas, man Lietuvos Respublikos Seimo nariui, aš kalbu su generolu, kad jo sūnų priimtų vairuotojų ne, nu, nu nėra elementariai darbo vietų. Aš tiesiog, kad gerai, kad mano toj pačioj gimtojoj varienoj, e, kiekvien, kad, vienintelį, kas ateina prieimime, gal kur nors darbo kokį nors. Ir nereikia, kad vyrėjai, kad kažkokie paštininkai, vieno žodžio, bet dėl tokių dalykų ten yra. Tai e, aš manau, čia ar nėra ta priežastis, kodėl vyksta, kad tai pas mus darbo tai, vietų nėra. Tai va, tai va, tai reikal, o taip kaip pagalvos, bet dabar vėlgi klausimas, kodėl. Tai taip. Aš esu iš prigimties nu, toks jau ne, ne pesimistas esu, bet vėlgi prisimenu. Tų tie žmonės, kurie daugelį dalykų, ką aš čia pasakysiu, gyvi, sveiki ir puikiausiai gyvena, nekalba apie nuvalkiotą lakstančią žemės. Aš esu pasiklausęs autorijos, kuris pasirašė tą dalyką. Palauk, atrodo, ar, ar kaip tas. Saulis, Saulis. Tai sako, žinai, ką čia ne, aš jis tik pasirašė, kažkas norėjo, bet faktas įvykęs. Dabar pažiūrėkit, EBSV. Staklių gamyklos nėra, tie įstatymai, kur leido EBSV privatizuoti staklės. Metalo laužų išvest. Yra. Ir jūsų ten dar yra bitinėliai, signatarai, atstovai ten tokie yra. Nebalsavo. Kur, ap... Taip. kur apvija su štaragais, su rengimais. Staklių gamyklą jūsų žiniai. Darėm iš, iš, iš koordinacinio ištekinimo centrų šveicaram. Šveicaram. Kas įleido Romanovo brigadą visas tais visais įstatymais, kad dirbtinio ploštą italai nupirktų už kapeiką vien dėl to, kad mes buvom galingiausi. Mes jau darėm tais laikais triecepatą keturių ten tų iksų. Trys įmonės gal Europai buvo tokios. Viena, mūsų didžiausia viena į tą. Jūs, Albertai, nevadinat, kad čia užsienio investicija. Tai nu, jums... Nu, nu, taip, taip, prašau, nu tai va. va. Tai dabar dalieskim, tai, tai čia tų dalykų aš jums daug galiu dalieskim išvardinti, va, ir ką, ką tam jį pats pasakėt, ir kestutis pasakė su to. Jeigu dabar man dar tėvas sakydavo, nieks taip žmogaus nesugadina, kaip neuždirbti pinigai. Pabrėžiu, neuždirbti pinigai. Dabar pagalvokim Lietuvoje. 90, aš ten jau pačiais juodžiausiais laikais pradirbau ir tarp kitko dar mano buvo kreipimasis į Brazauską. Surašiau, kaip jau ten pramonės priekybos ministro, dar neatsiminu kuriais metais, kad prašom jūsų skubiai sustabdyti e, privatizaciją, tą kur buvo, žinai, už čekius. Fabrikų. Ten, kur ateidavo treninguoti, išvarydavo, tai ten man buvo grasinimų, kad ten nušaus, papjaus, lygiai tas pats su komercinė priekyba, kai kainas uždėjom dešimt kartų daugiau, kas ten darėsi, suprantė. Tai tas dalykas iškart gerai paskui išgeso. Dėl ko dalieskim, aš taip visas į visas partijas žiūriu, kaip į tokią pačią, kaip, na, nu, ta mūsų gražiausia ir teisingiausia. Dabar jokio skirtumo nėra, čia kaip tie trys yra, ar konservatoriai ar sudsem ar darbo partija, vienokias tutyvo, tai ar kokios kitokios, jokio skirtumo nėra. Retas žmogus arba nei vienas žmogus, kuris neteina ir partija, ir kad, kad dirbtų, kad man būtų geriau. Aš tokio nepažįstu. Žmonės eina savo darbą, turi, susidaro tuos visus dalykus. Tai dabar ir pagalvokim tokį dalyką. Jeigu Anglijoje bandė tą dalyką, tik nežinau, kuris premjeras padaryti ant tų barkšų privažiavusių ir babajų, lietuviškas tik yra baltas babajus, toks pats ten anglo akim žiūrint babajus, ar indiškas, ar pakistanietiškas. Ir jeigu dabar jie sustotų ir sustreikas padarytų, būtų baisiau kaip Italijoje, Genoje ir, ir Sicilijoje. Per šiukšlės visi anglai numirtų greitai, būtų roto virusai visiems ir Anglijos neliktų. Nes tie visi žmonės yra tarnai Suvažiavę masiškai yra tarnai. Raskit man anglišką medžiagą, Bostonas, kur Anglijai būtų pagaminta, arba batą anglišką, tegu būna Salimex firma, tegu būna Dalėskim Salamandra, panašiai. Vokietijoje didasų vokiškų nenusipirks. Aš dar pasakau, vat, reiškia, tai, tai dabar, vat, kaip ir, ir dabar galvokim, kada mes čia teisim. Ozolos amžinatelsi, man dar rodė, dar nuotraukas turiu, jo dėdukas nuvažiavo į Ameriką, palikė savo visą šeimą kad par, ir parsivežė, kaip jis man aiškino, raudonų dolerių, kurie tais laikais buvo labai brangus. Nusipirko ūkį bazilionas ir tam taip toliau laimingai ir gyveno. Dabar vėl Kestutis irgi pasakė, iš esmės mes gyvenam, dabar nu ką kaltinsim, mes gyvenam 2000, tai taip sakė, kaip mes tuome Europos Sąjungą laiškas atviras, tečer buvo parašytas. Dar įsikį gerai pagalvokit. Tarp kitko, aš turiu tą laišką. Jūs stojat ne į tą Europos Sąjungą, į kurią jūs rašėt pareiškimą 94 metais. Ir aš to sakiau, 2004, kas klausė. Na, supranti, ir, ir dabar jau, vėlgi palaikau kestutį, dabar mes jau neturim kitos išeities. Mes dabar turim kapstytis, esam uh, tos visos bendrijos nariai pasirašė visas sutartys ir mes privalom jų laikytis. Bet mes privalom vis tiek būti budresni už juos kai kuriais atvejais gindami savo interesus. Būtent savo. Kodėl pas mus dabar, o, gapšys, ten, ten taip ir taip. Pagal mane jis tik vienas, kažkur aukšto, aukštam rangui bitinėlį atvažiavusi iš ES, kur mūsų žiūri babajus, uh, Jis sakė, palaukit, jūs kiek iš mūsų gavote, aš kaip pavyzdį sakau, medikų, inžinierių, vat, ir mm. inžinierių Radžinas, mokytojų, daktarų, galų gale tinkuotojų, taip pat, kaip ir sako prancūzas. E, jo, tu nesėtis prancūzų šiandieną, už tai, kodėl mes sako šiandien gatvėse, už tai, kad jūs pas mus buvot prieš šimtą metų. Ir dabar tuos dalykus pagalvojus, kodėl negali mums užmokėti pinigų. Kas čia nelaisvė kokia? Aš išmokinau, jis išvažiavo ir gydo anglus. Tai mokėk man tos pinigus. Yra gyvis skaičiuota, kiek kas kainuoja, ar ne taip? Taip. Tai, o mūsų valdžia, vykdomoji valdžia, kurios, man atrodo, bijo visi. Kodėl jie tai bijo, aš nežinau, bijo pasakyti, kad neapšauktų jūsų buvę kolegos Kremlinų arba Vatnikų. O dabar tu pasakysi, kad Šostakovičiaus muzika gera, gausi velnių. Va. Vatnikas bus. Vatnikas bus, žinai, va. o, o jeigu dar ten kokį tai ten taip, taip, taip arba... Tai o, Marcinkievičius, kai tai vakarais, tai jau Vatnikas. Nu, jo, jo, jo. Nu, be, aš tą knygutę perskaičiau Putinaitės. Man atrodo, nu, parašyta aišku, tai bet jinai tos Putinaitės, nes tik viena kaltė buvo, kad jinai sugalvojo gauti patrioto premiją kažkas jai patarė, ar aidiečiai ten jau gulim ten su gailiu prieš akį ir užkliuvo ant to dalyko. Tengi žinot, kas yra monografija, jos straipsniai kova prieš ateistus. Ten ir į tą misę surašyta Ragauskas, ir Švedas, ir Šiurupša, ir kunigai keliai, tame tarp, tenai buvo nei tai, ir visi parašė savo tos dalykus. Ir tai teisingai, kaip sakė Darius Kolis tam knygų mūgį, kad sako, palaukit, sako, a mes nors esam skaitę visus eilėraščius nekupiruotus, salomėjas nerės. Ir kupiruoti eilėraščiai, ir Somijos nerės, ir Marcinkievičiaus visą galvą neša už dabartinį, nu, mūsų poeto geriausio, kuris parašė poemos, po, poezijos knygą Intermezzo. Gerai, teko jums skaityti tą dalyką turbūt. Vat ir viskas, tai ką dabar daryti? Tai, Na pagalvokime, kas kaltas. Be abejo, yra ekonominės priežastys, dažnai jos yra objektyvės. Ir žmonės, aišku, yra traukiami to geresnio gyvenimo, jis iš tikrųjų daug kur yra Europai, keliose valstybėse ryškiai geresnis. Bet keliose tik valstybėse. Bet aš noriu pakalbėti apie psichologinės priežastis. Ir pirmiausia, apie ką iš viso aš bent lietuvių kalbą nesuskaitęs. Žiūrėkit, pas mus įvyko ekonominės sistemos kaita. Įvyko labai greitai. Ir šiandieną viename daugiaaukščia, penkiaaukščia pavyzdžiui, gyvena milijonierius ir buvęs jo klasės draugas, kuris pas jį turi dirbti. Tai ir tam klasės draugui tai yra nepakeliama. Aš esu susitikęs, pavyzdžiui, kaime žmonių, kurie sėdi be duonos, o ten ūkininkas šalia neranda darbuotojų. Tai sakau, ko tu neini pasidirbti, aš geriau mirsiu iš badą, bet pas jį neisiu. Dėl to, kad neišsisloksniavo, Visi čia mes va kartu augom ir staiga vienas, supranti, važinėja su Maibachais, o kitas vižyguliuk ir jį pjauna žmona tą, kodėl tu toks, o na žiūrėk. Ir šitas nepakeliamumas, va tas toks neįsisloksniavimas irgi prisideda prie migracijos. Žmonės bėga vat, nuo tos sistemos, kur viskas išsisloksnevė, kuris darbdavio jau nemato, Nes čia jisai žino, kas jam tą darbą duoda, dažnai jo pažįstamas klasiokas giminaitis. O ten nuvažiavęs jis yra svečioj šaly, darbdavys kažkur jam gyvenime jis to darbdavio nesutiks ir jis ramus yra. Čia, taip sakant, savo kieme pranašu nebūsi, čia tos, tos idėjos. Kita psichologinė priežastis, kuris siejasi su šita. Kiekviena visuomenė daro spaudimą savo kiekvienam nariui. Pavyzdžiui, jeigu tai mergina, tai kodėl neištekėjai, jeigu vyras, kodėl tu uždirbi čia mažiau negu kaimynas ir taip toliau. Nes visi tave pažįsta, tu esi čia terpiai pažįstamų žmonių, giminaičių, artimųjų. O jeigu tu nubėgi ten, tu pabėgi nuo viso šito, tu pasidarai savotiškų inkognito. Ir tu jokio spaudimo nejauti, bet iš kitos pusės, aišku, tu esi ir paliktas pats savo tu esi pats vienas tenai, neturi jokios aplinkos, na ir jau čia kaip kas renkasi. Bet yra dar įdomesnės psichologinės priežastys, kurios siekia gilius, gilius laikus, dar kai baudžiava Lietuvoje panaikino. Kur važiavo mūsų žmonės ieškoti laimės? Į Ameriką. Į Čikagos skerdyklą. Taip. Pavyzdžiui, mano mama vaikystėje Kartenoj matė lietuvius atvykusius iš Amerikos. Tai buvo 30 kažkelinti metai. Ir jie užsifiksavo visam gyvenimui, kad tikras rojus yra ten kažkur. Nes iš ten moteris atvažiavo su skrybelėmis, per kartiną su automobiliu jau pralėkė. Ir jos tiesiog kaulos smegenyse instinkto lygyje. Inst, instinkto lygyje užsifiksuoja kad čia gyvenimas yra kažkoks netoks, o vat kažkur yra tikras gyvenimas toks žydintis. Nu ir be abejo, čia bolševikų tas laikotarpis tai jau prisidėjo stulbinančiai. Nes mes gyvenam uždaryti. Nesvarbu, kad ten šeštadalis pasaulio, ar ne, bet mes tai ten nevažiuojam. Tvarka. Mes norim į kitą pusę, mūsų ten neleidžia. Šituo gyvenimu už tos uždangos mes visi nepatenkinti. Ar ne? Nu, pradedam kurti savo iliuzijas apie tą gyvenimą, kuriame mes niekad nebuvome. Nu ir visi tada, koks buvo mūsų visų jausmas? Tik išvažiuot, kaip nors, vedybos fiktyvės. Ir šiaip jau, pavyzdžiui, Kaune žmogus buvęs Lenkijoje, tai vaikščiojo po Kauną kaip pusdėlis. Visi sakė, o jis Lenkijoje buvo, jis Lenkijoje buvo. O jeigu kažkas buvo Prancūzijoje, <laughs> Tai praktiškai jis visą gyvenimą galėjo nugyventi, darydamas susitikimus, vakarus, ką jis matė Prancūzijoje. <laughs> Jam galėjo dirbti nebereikėjo. Prantat, kaip yra. Ir šitas bolševikų laikotarpis mumise suformavo visiškai tokį pasakišką vakarų vaizdą, kuris nieko bendro neturi su realybė. Ir kai tik atsirado galimybės atsivėrus sienų, nu aišku, kad visi ir movė į tą pasaką. Ne visi. Nu, na, <laughs> nu aš utriruoju šiek tiek, bet... Trešdalis. Taip, bet grinai psichologinis pirmiausia spaudimas. Bet kas įdomiausia, kad šita iliuzija niekur nedingo. Mes ją ir toliau Lietuvoje kultivuojam, Ir nauji tie visi kalbantis žmonės, kurie čia kalba iš visokių televizorių ir, ir toliau palaiko tą mitą. Kad ten yra kažkokios vertybės europinės, kurių pas mus nėra. Ir vaikai nuo mokyklos suolo gyvena va toj tokioj, tokiam spaudime, kad kažkur irgi, čia gyvenimas netikras, o, o ten yra tikras gyvenimas. Ir beje apie tos vatnikus. Tai pirmiausia, vat, Aš noriu tokį daiktą pasakyti. Tai va tam tarybiniam žmogui, kurį tai paniekinančiai vadina homo sovietikus, tai viena iš pagrindinių savybių to homo sovietikus, pas paskutinių laikotarpių sąjungos gyvenime, tai ir buvo visiškai nekritiškas vertinimas savo gyvenimo čia ir gyvenimo kažkur ten tose vakaruose. Jis visiškai nekritiškai vertino. Ir dabar, vat, homo sovietikus terminas neskamba, bet Vatnikais aš iš tikrųjų vadinčiau ne tuos, kuriuos skaito Marcinkevičius, o tikrieji vatnikai šiandien yra tie, kurie vėl nekritiškai žiūri tos pačius vakarus. Beje, lygiai taip pat dabar atsiranda tendencija vėl nekritiškai žiūrėti į Tarybų sąjungos praeitį. Šiandieną internetinėje erdvėje Lietuvoje yra pilna žmonių, kurie vėl E, nu, visiškai pasakiškai įsivaizduoja tą praeitį tarybinę. Koks Leninas buvo geras, kaip gelbėjo kiškutis. Ne tik, tai, jie, jie įsivaizduoja, kad jeigu grįžtų čia dabar rusai, vėl kino studiją jam pastatytų, <laughs> suprantat, vėl teatrą finansuotų. Nu, aš taip skaitau internete. Kultūros darbuotojai. Jie nesuvokė, kad Rusijoje jau nebėra tarybų valdžios. Tai tie vatnikai šiandieną, aš juos vadinu vatnikais, nes pas juos galvoj nesmegenys, o vata. Tai ir tie, kurie tiki, kad kokie dėdės iš už Atlanto mus apgins ir kad veža čia tankus tam, kad Petrą apgintų čia kažkur pabradės miškuose ir tiki žmogus tuo. O tai yra tikrieji vatnikai. Mes be Vilniaus nenorėjome. Taip, tai yra tikrieji vatnikai ir tai yra grinai tokios, na, psichologinės priežastys. O dabar vaikas, augdamas va tokioj terpiai, kada vyresnioji karta šito gyvenimo čia nevertino, klėdi kažkokiom Europos vertybėm, nu tai jis ir važiuoja tada tenai, kam jam gyventi šitoj kopijoje nevykusiai. Jis važiuoja į originalą. Kam jam reikia šaldytą slyvą valgyti? Jis važiuoja į originalą. O ten, o, tai neranda. o ten neranda ir prasideda konfliktai. Bet žiūrėkit, o iš tikrųjų mes nei geresni, nei blogesni už juos. Laiko tarpas labai trumpas. Ne, Albertai, yra, aš paskui pasakysiu, yra tam tikros objektyvios ekonominės priežastys, bet psichologiškai kaip žmonės. Mes nesam nieko blogesni. Ir, pavyzdžiui, korupcija, vat, kur dažnai šeka, šneka, pas mus korupcija, o ten kažkur jos nėra. Nu, klausykit, nu, nu juokas vienas, jūs paskaitykite Europos laikraščius. Taigi ten apie nieką daugiau nerašo, kaip apie korupciją, kyšius, skandalus, vagystės, žmogžudystės. Visi Europos vedantis laikraštį tik apie tai rašo. Aš tik porą pikantiškų pavyzdžių. O dabar sėdo įcipė Prancūzijos vidaus reikalų ministras Sarkozy vyriausybė ir manot už ką? Jisai vogė pinigus, kuriuos reikėjo sumokėti informatoriams tiem. <laughs> Kadangi tenai nagrini, tai jis tos pinigus vogė ir informatorių tinklas liko be pinigų. Operatyvininkam reikia. Operatyvininkam, taip. Štai už ką sėdo ministras. Tokių ministrų prancūzijos jums vardyčiau iki vakaro. A Berlusconis gyvaikšto. Toliau žiūrėkit, Ispanijoje Ispanija. Princesė. Tai aš jau nekalbu, bet išviešino politinio elito, valdančio politinio elito sąskaitas slaptas. Kažkokiuose ten kitose šalyse paaiškėjo, kad jie metų metais gauna pinigus. Tai apie kokią jūs kalbate Europos vertybės? Na, už ką žydų premjeras... Palauk, aš, aš, tuoj pat aš baigsiu. Pabaigiu, aš sakyt, tai sėdė. Toliau žiūrėkit, toliau aš jau nekalbu, kad nelegalai Europai kada mes įsivaizduojam, kad ten yra kažkokia teisinė tvarka, o pas mus atseit jos nėra, tai kaip ten nelegalai tada gali gyventi. Hm. Kaip patys lietuviai nelegaliai dirbo Europos Sąjungoje, Albertai, paminė, kad mes visi nelegalais ten buvom, ar ne? Ja, ir kažkodėl ta teisinė sistema neveikia. O prekyba žmonėmis, o prekyba narkotikais, o gyvenimas kolon. Taigi Europos Sąjunga gyvena skolon ir palyginus su lietuvių vidurkiu, Lietuvis yra maždaug 10 kartų mažiau prasiskolinęs negu Europos tos vakarų vidurys. Tai 70 metų. Ir aš sakau, kas kaltas? Kas kaltas? Priežastys yra daugiau galvoj mūsų, o ne kišeniai. Aišku. Gerai, tai, tai <clears throat> aš dabar tiesiog permečiau kestutį kaip Budzukui, mano žmona iš Alytos yra. Ir kada, žinai, sūnų auginom, tai maždaug jos tam rate, va taip trijų metų skirtumų buvo aštuoni vaikai, ten, kurie bendraudavo. Aš dabar suskaičiau keturi ne Lietuvoje - Australija, Vokietija, Anglija. Čia tikrai nesinėsiu, kada iš Anglijos parvažiuoja, tai kaip jūs ten nelegalai dirbate. A jeigu mes ten nedirbtum, jeigu mus išgaudytų, tai jiem būtų šakės. Nedirbtai. <laughs> yra. Bet šiuo atveju, vat, nu, tavęs kaip kolega kolegos, va dabar lytui balotiruosis, ateina pas tave, nu tai ką tu padarysi, ką kad sugrįžtų lietuvi Lietuvon. Tai ką, ką, ką, ką darom? Nežinau, tai čia... Ne, ką daryti? Ne, ne kad sugrįžtų Lietuva, Lietuva, kad reikia žiūrėti, kad Lietuvoje būtų taip normalu gyventi, kad nereikėtų niekur važiuoti. Tai mes ir esam susidėstę savo, žinai, ir, ir regionų vystimo programomis. Nes tai yra nu, didžiausia bėda, mano galva, šiandieną, kada, sakau, ne tik į užsienį, bet ir Vilnių, Kauną, į Klaipėdą išvažiuoja jauni žmonės, tuose miestuose, miesteliuose lieka tai pensininkai. Be, be, be, be, be, be, be, be, Ir tada atitinkamai darbo vietos traukiasi, ten jaunimų nėra ką veikti ir ką daryti, tai jis dar labiau važiuoja. Tai šitą dalyką, pirmas dalykas, tai regiono problema. Antras dalykas, nu, visi suprantam, kad, pavyzdžiui, Anglijos daryti verslą. Ten prie tavęs kokius 2-3 metus niekas nedys, nei tau mokesčių, nei tau nieko ateis mokesčių inspektorius pasakys, turi gal šitą, taip pas mus šitą dalyką, kad jaunimas galėtų užsikabinti ir čia daryti verslą, suktis, ne? padaryti palengvintas sąlygas. Trečias dalykas, nu, būkim bėdini, bet teisingi. Tai Lietuvoje šiandieną labai daug jaunų žmonių mokosi aukštosios mokyklos. Ką? Tiek darbo vietų mes jiems čia neturim paprasčiausiai, nebus, nes e, net jų ekonomiką baigusiems nebeturim. O kur ten teisės, kiek baigia, vadybos, kiek baigia. Šimtų tai natūralu, kad tie žmonės jau nepabaigia ir jeigu nenori eiti ten, gal su aukštų mokslu dirbti ten kokį, žinai, suvėję arba dar kur nors, jis tada išvažiuoja į užsienį ir bando ten kažkaip save gerai, jeigu įprasmino kaip vadybininkas, bet dažniausia ten jau tada gali dirbti tuo, vat, ką ir Rolandas sakė, prastesnį darbą, nes čia Lietuvojam būtų neprestižas po aukšto mokslo, ten niekas nežino. Ten niekas nežino. Tai, tai va tokius dalykus reikia vėl e, tą struktūrą aukšto mokslo ir viso švietimo sutvarkyti taip, kad profesinis mokymas pirmiausia. Po to jų kolegijos ateitis galiau universitetai būtų ir, ir tada jaunimas turėtų profesinį pasirinkimą. Aš žinokit, aš galiu pasakyti tik vieną dalyką. Nebejotinai mūsų laukia kaip valstybės laikas dar porą metų, kada 1000 eurų bus tokia alga, kurią gaus nu, vidurkis bus. Jau šiandien, jau šiandien apie vyrų specialistas mažiau nekainuoja. Daugiau gaus. Daugiau. Mažiau nekainuoja. Tai, bet aš kalbu apie visą Lietuvą kaip kuo. Tai ir natūralu mes ateisim į tą, į tą laiką, kai pritrūks darbuotojų Lietuvoje. Ir mums ir šitam reikia ruoštis, todėl aš kaip, kaip Seimo narys, kaip, kaip darbo partijas, pirmiausia žiūriu ekonomikos dalykų, tada švietimo dalykų ir dar svarbus dalykas yra žmonių pasitenkinimas to vietovė, kur gyvena. Kaip ir ten struktūra, visai struktūra. Aš tik neuždirbu. Visas. Albertai, ką, ką, kokį jūs panacėją matote iš išėjimo? Nes, tarp kitko, žinokit, e, kažkada Rolandas pasakė, aš žiūriu, kodėl aš taip nepernešu to žurnalo veidas. Žiūriu, mat, pasivartydavau ir mesdavau, nes man nervuodavo, kada ten pas kaimynas laukia, jo atsineša. Ir tiesiog, nu, nežinau, vat, intuityviai mano atmetimas buvo, kad ten kažkokie tai nesąmonės, kažkokios tai pasakos. Ir paprastai irgi su užsieniu susiję, kažkokie tai dalykai. Kažkokie tai... Aš, aš, aš, aš, aš, aš, aš, aš, <laughs> tai sakau, nu čia tokiasi ir koks noras didelis žmonių būdavo kreipęs, va tu ten, žinai, Respublikoje dirbi, gal tu ten žmonių kokį pažįsti redaktorių, gal ten parašytų apie mano žmoną, kad ten labai, <laughs> galvoju, koks noras patekti į va tokius dalykus, ten, ten paprastai viskas irgi einama su tokiu užsienio kažkokio tai garbinimu ir užsienio spinduliavimu, tai dideliu, iliuzijų kurių nėra, kaip, nes iš tikrųjų aš pažiūrėjau, Aštunti metai dirbau Strasbūrė Europos tarybos parlamentiniams asamblėjui. Ir tai mėnesį laiko metuose visada praleidžiu Prancūzijoje. Nugarbė žodis, nieko aš ten gero nematau. Ten yra per tokius. Tai tengi kas ten juos išrinko, nu, ta visa Europos valdžia. Nu, tai ne politinius biurų, tai kas pažino kurvos, ką jie dirba, ką jie atsako ir panašiai. Bet, nu, svarbu, aš noriu pratesti kestučių, vat ką daryti. Tai dabar daleiskim įsivaizduokit, supuvusiai Tarybų sąjungoje, jau pas mane darbo Baltijos direktorių buvo, turėjau 12 filialų kaimuose. Taip. Joniškėlis, Leipalinkiai, Serijai, Lazdyjose, pas Dudzinską, pas ten dar automatus, dar tam slėpėm, nupirkė va tos 5000 nepriklausomą Lietuvą. Tu turbūt ar tą žinai, Rolandai, pas Dudzinską, Leipalinkiai, pas Jezersko dėdė. Ne, tai iš principo tai buvo. Tai va, tai jūs buvo pribūtas. Tai, tai dabar tai toks dalykas. Tai dabar vėlgi, jeigu, kodėl negali darbo, aš suprantu, dabar visi nori važiuoti Vilniui. Yra toks anegdotas. Maskvoje, kai Saratovė trūko ten kažko, tai sukilimas buvo politinis biuras priėmė sprendimą. Išskyrė papildomai trys električkas iš Maskvos. Nu, kad galima nuvažiuoti į Maskvą nusipirkti mėsos. Vietoj to, kad ten padaryti kokį nors paukštyną. Tai pas mus dabar vynis perkam, aš mažiuką pavyzdėlį, kokį nors presą duoktų, pagal kestutį sako, nuvežtų į kapčiamis, į lazdijus, serijus, į sėsikus prie veselkos gimtinės, pastatyti ten tą dalyką, tegu žmogus skalą duok jam pusę tonos e, vėlos, nupirk užtaisyk ant to dalyko, tegu šaudo savaitę laiką vienis. Jo vaikas pakuos, dėliosi dėžutės ir mes pirksim. Bet jis dirbs, jis uždirbs. Dabar žmogus, dalieskim vėlgi apie tą visą mokslą. Nu gerai, mes mokomės, ką mes mokom. <clears throat> Kita vertus žmogus galvo, vėl ne, man reikia mokytis. Leninas be vyrėjos įsilavinimo neskirdavo jokių valstybės valdytojų. Taip, Ir vyrėje gali valdyti valstybės, sakydavo Leninas. Pas mus šiandien poželai net nieks neprašo, ar jis turi vyrėjo kvalifikacijos. Jisai bus mano ministras sveikatos. Tai Riomerį užbaigė žmogus, magistras, turi tokį pliusą, kad proftechnikos mokykla jį priima be konkurencijos kurios gal tik trys ar keturios yra gražiai pavadintos. Tai va tie visi dalykai, čia kaip mozaika, kaip sribos geros neišvirsi be nieko, taip ir čia, be to, be to, be to trečio nieko nebus. Jeigu visi važiuos tik tai į Vilnių žiūrėti ir visi iš Vilniaus garsiai kalbės, valdovų rūmose vaikščios, per televizijas rodys tik tai gražius tuos visus kilimus visus, tai žmonės ir bėgs, žmonės dviem dalykais bėga, kai karalius sakė, pyksta, pyksta žmonės, vaizbūnas, kaip dar pyksta, tada dar mokesčius kelk, pyksta, dar mokesčius kelk. A jau, kaip sako, nepyksta, bet juokiasi, stop, sako, jau nebegalima kelt mokesčių. Tai va tie visi dalykai, bet aš nežinau, jūs pažiūrėkite dabar, trys savaitės ar keturios, koks tai Vilunėlės dvaras, Malinauskas taip, taip, taip, dalys kalba pavydas, Malinauskas Gaspadorius, nėra švietimų žmonių, tik tai du šventi buvo, tai draugas Kristus ir draugas Leninas visi kiti mes su klaidom visokiom. Ir tai bet jeigu tvarkosi žmogus Gaspadorius, vieni pamatys, dabar pradės ant Kauno Vališaičio pultų, kaip kai kurios tokios pseudo asmenybės. Tos, kurios, dalinskim, pavyzdžiui, buvo du komjaunuoliai. Tai vienas yra Kremlinas šiandien, kitas ne Kremlinas. Kodėl jisai kitoks pasidarė? Kas jį apšvietė? Kad jis iškart pasidarė toksai laisvės šauklys, panašiai, panašiai. Dabar jau tų ryšininkų darė kiek, mes dar keturis ukmergiai išaiškinom apsišaukelius, kurie negavo tos pensijos. Daugiau jų, kuo toliau nuo karo, kaip lėm nerastų nešioju, ne, ne žinai, 200 oficialiai yra užsiregistravę. Tai vad, kai tuos dalykus pasižiūri, tai toks siutas ir paima, bet ir svarbiausia, kad nėra kas atsakingo. O tai yra komisija sudaryta, 26 vien tik tai, kur atsakingos, kad e, ten e, emigrantai važiuoja. Tai, o jeigu iš sumą sumarų pažiūrėjus, kiek komisijų yra, kurios vaiką gina, kurie žmona gina nuo vyro vyrą, nuo žmonos, O jos visos yra viešos įstaigos, jos turi kompiuterį, turi patalpą. Darbo vietas kūrė. Da, o, darbo vietas kūrė. Va. Ir dabar, kai pagalvoju, nu dabar Dievo mokytojas verkia taip ir taip, nu tu paskaičiuok, tu geriau daleiskim sav, savivaldybės, lyg tai niekur nėra. Nu nupirk ne vieną tą geltoną autobusiuką, nu nupirk šešis juos, kad jie penkis kartus važiuotų 15 km pro tą kaimą iki mokyklos surinktos mokytus į tą mokyklą, tremartuokė kitas, uždaryk arba kam nors padaryk tuos cekelius, kur ten savimų mašinėlės kelias pastatai, žinai. Galima surasti, tegu mūsų minties galiūna, tegu važiuoja Uzbekiją pardavinėti, kuriam nesvarbu, koks batas bus ar halata medžiaga ten kokia padaryta. Jiem reikia jų. Atsiskaitys medvilnė ar kuo nors kitų. Ne. To nėra geriau sėdi, vat, sudarė komisijos, jie priėmė sprendimą, padarė priemonę, dabar streikas buvo ir visi ieškojom su prožektoriais 2 milijonus eurų. Jis surado. Įsivaizduoju, kodėl aš nežinojau, kur manęs tas. Nu, juokingas kažkoks. Bet iš esmės problema neišspręsta. Tie patys pasiliko, nusibodo, nuvėjo vėl gyventi. Ar kas nors sukūrė mintį, uždarykim kiek į tie mokyklų, kiek kainuoja autobusiukai. Šeši, aštuoni, dešimt autobusiukų nupirkit. Tegu transliuoja, kiek jie kainuoja palikti. O gal nereikėjo poros patrankų nupirkti? Nu, matai, čia tai aš bijau kalbėti, kad neapšaukčias būčiau Kremlinas. Vatnikas. Vatnikas. Nu, ką daryti? Jokios stebuklingos lazdelės jau nėra. Jeigu apskritai pradėt daryti, tai rezultatai bus tik po ilgų metų, jeigu taip, apskritai pradėt taip, ką nors daryti. Po 10-15 Yra tam, tikrus, tam tikri objektyvūs dalykai, kurie iš vis neįveikiami. Na pavyzdžiui, jeigu žmogus nori Lietuvoje būti po vandeninio laivo kapitonu ir turi tam savybės, nu Lietuvoje nėra tokių iš viso, iš principo. Ir yra tokių specialybių, kur Lietuvoje niekada nebus. Tam žmogui erdvės. Vat galiu atsakykime, jis, jis nori būti atomininkas. Tai kol turėjom Ignaliną, galėjo būti atominė pramonė su visais nuo... Jūs tai dar visus visais. Tik su... Nu, nesvarbu, bet jau būtų jau specialybės. Jausini žmonės prieš ne, ne, ne, šešis metus važia mokytis. Jau specialybių laukas, specialybių laukas jau yra Lietuvoje. Uždarė Ignaliną, mes uždarom visą specialybių lauką žmonėm, kurie turi tam poreikį. Ir čia jau, nu, dalis tai yra mūsų pačių klaida, dalis yra objektyvūs reikalai. Arba, pavyzdžiui, na, nu, įsivaizduokit, šoka pas mus pasaulinio masto balerina Nu aišku, jie nupirks, nupirks metropoliteno operą ir, ir mes tiek nesumokėsim. Bet mes, aš dabar šnekėsiu apie pagrindinę masę paprastų Lietuvo žmonių. Ne apie atskirus žmonės, kurie turi talentus ir taip toliau, ir kur čia yra atskiros kalbos. Tai pirmiausia, aš pradėčiau nuo mokyklos. Ir ką aš vaikam aiškinčiau? Aš vaikam bandyčiau aiškinti nuo pat pirmų klasių, iš kur atsiranda pinigai, Ką tai reiškia rinka? Paprastai žodžiais, aišku. Iš ko formuojamas biudžetas, kad jis suprastų apskritai, iš kur tas gyvenimas, iš kur ta alga atsiranda. Kad pinigai neauga ant medžių. Bandytume aiškinti tiem vaikam, o kodėl, pavyzdžiui, Lietuva negali mokėti tam tikrų pinigų, o Norvegija gali, kur yra priežastis, kad čia ne mes blogi, Nelietuviai čia tokie nevykia, o tiesiog yra tam tikros sąlygos, yra tam tikra objektyvi realybė, kad Lietuva neturi gamtinių išteklių, tokių kokių turi, sakykime, ten ta pati Norvegija. Kad Lietuva nesiskolina ir mums tiek neskolina, kaip gali tą daryti Anglija su savo svarų sterlingų ir rezervinė valiuta. Ir ypatingai, kad Lietuva yra klimatas visai kitas. Kažkada tarybiniais laikais, Albertai, buvo ekonominė geografija tokia disciplina. Buvo. Dabar kažkodėl ją visi užmiršo. Bet kai tau reikia Lietuvoje septynis mėnesius šildyti, o, o Anglijoje tai reikia šildyti 3-4 mėnesius ir tai ten iki plus 10 tik tai, ar ne? Nu tai kaip tu pakonkuruosi su jais neįvertinęs va šito, šito sudėdamosios ekonomikos? Ir vaikai turi žinot, kur jie gyvena. Kad jie išvykdami net į pasaulį galėtų suprasti, iš kur jie išvyko. O Lietuvoje yra kuo didžiuotis. Nes nežiūrint, vat, kad pas mus klimatas yra šaltokas, kad pas mus yra nepatikimo žemdirbystės kraštas, yra toks terminas, kadangi pas mus būna pavasariai šalnos, o kur yra nulinė izobara kitoj pusėje, ten žemė neišala, Ir automatiškai tenais bulvė išaugint kainuoja pigiau, o mes gyvi, o mes šimtmečiai iš čia gyvenam. Ir mes turim kuo didžiuotis ir vaikas turi augdamas įsisavinti ir istorinę praeitį, kurią mes galim didžiuotis, ir savo kalbos senumu, bet jis turi matyti tas vaikas, kad ta kalba yra gerbiama Vilniaus pagrindiniuose gatvėse. <laughs> O jeigu vaikui mokykloje aiškina, kad reikia gerbti lietuvių kalbą, jūs išėjęs į gatvę mato peipostų užrašytą, ar ne? Nu taip, atsiprašau, tai kaip jūs jam išugdysit kokią nors pagarbą e, savo šalimi ir savo gentimi? Tai, tai aš pradėčiau pirmiausia nuo vaikų, nuo švietimo reformos ir, ir pasakočiau dalykus, va, tokius esminius apie pasaulį, be pasakų, be iliuzijų, kad jis suprastų, iš kur jis kilęs ir kas pas mus yra gerai, kas pas mus yra blogai. Nu, galų galia ta pati dainų dainelė. Nu, kada jau mažiukai dainuoja angliškai, nu kaip tu jam įskiepysi pagarbą savo kalbai? Jeigu dainė, dainų dainelė visi dainuoja angliškai. Nu apie ką paskui galima kalbėti, suprantate? O kas kaltas? Tai yra mūsų naivumas kaltas. Va tas kompleksas prieš vakarus. Bet aš dar kitą dalyką, ką aš padaryčiau. Aš e, įkurčiau estetikos ministeriją, valstybinės estetikos ministeriją. Nes Lietuva netaip jau blogai iš tikrųjų gyvena. Pavyzdžiui, pas mus namai, šiau sakiau, Namai yra didesni negu Anglijoje, tie kotežai begaliniai <laughs> tokie, kaip barakai, suprantat? Pas mus prie namų yra žemės klypai, kurių Anglijoje tu retai kur rasi. Bet pas mus nėra tvarkos. Pas mus nėra viešųjų erdvių estetikos. O tenais pabandyk tu nesutvarkyti prie to savo kotedžo. Tam iškart baudą išrašys. Arba, pavyzdžiui, tokia Prancūzijos Provansas. Važiuojame, žavimės to Prancūzijos Provansų, tom spalvom. O pasirodo, ten yra viskas griežtai reglamentuota. Grinai įstatymiškai yra sureguliuotos spalvos, aukštingumas ir taip, to pažiūrėkit, ką pas mus architektai išdarinėja su miesto aukštingumu. Pažiūrėkit, Prancūzijos senam, Paryžiaus senamestis, viskas kaip nubrėžta. O pas mus, kas susimanė, kas kur kyšį davė. Maksima. Taip, suprantate, ir, ir, ir bendras vaizdas gaunasi chaotiškas. Dabar apie ekonomiką. Visiškai pritariu. Be abejo, darbo vietos reikalingos. Bet darbo vietą, suprant, kaip dažnai iš, aš girdžiu iš visokiausių ten mūsų veikėjų. Jie apskritai įsivaizduoja, vat, kurkim verslą, sako. Bet jūs man pasakykit to, ko trūksta, jūs sudarykit verslui sąlygas, sudarykit galimybę, sudarykit rinką tam verslui. O dabar, nu, aišku, tie patys prekybos centrai. Nu tai kalbos nėra. Kai pastatė tą akropolį, Kaunė laisvės alėja numirė ir kitai būti negalėjo. Ir ką, nebuvo žmonių, kurie šitai suprato, buvo, bet reiškia, jų neužteko, kad apsaugotų savo tą taip, viešą interesą. Jėga veikia. Taip. Kitas dalykas, nu, pavyzdžiui, smulkus verslas. Net tokių keulių žmonės nebegali auginti. Keulių maras. Ne dėl to. Dėl to, kad jeigu tu nori keulę parduoti turgelėje, tu turi įrodyti, kad šėrį ją sertifikuotais pašarais. Ir didelė dalis žmonių, kur prisidurdavo savo elementarių būdų, ar ne? šiandieną nebeprisiduria. Gėlės tos pačios. Nu kaip tu sukonkuruosi su Olandais, kurie atsiveža iš šiltų kraštų gėlės ir mum perparduoda, jeigu tu negali uždėti Olandų gėlė muitų. O tarybiniais laikais tūkstan, šimtai tūkstančių žmonių gyveno iš gėlių biznį. Iš Rygos tik veždavo. Nu yra galybė, yra tūkstančiai va tokių smulkių, smulkių dalykėlių. Sovietiniais laikais iš savo turėdavo šiandien. Tai ir vėlgi įvertinkim tą šilumą, kad mums reikia mokėti, pat mus, mūsų klimatas yra visai kitoks. Ir kad jeigu tu agituoji žmogų kažkokį versliuką daryti, tai pastatyk jį į konkurencinės sąlygas. O jau šitą turi sudaryti valdžia ir niekas kitas. Bet Ką aš noriu pasakyti? Lietuvoje yra iš tikrųjų dar labai gera padėtis, turint omenyje ES tos visus procesus, nes pas mus yra 84 procentai lietuvių, po 6 procentus Lenkų ir Rusų. Mes čia tie visi gyvenam šimtmečiais ir nors ir pešiojamės, bet iš esmės yra civilizacinė prasme homogeniška visuomenė. Ir nežiūrint visos emigracijos, gyventojų skaičių padidinti mes galim. Bet jeigu mes šitą santykį leisim su, sužlugdyti, o dabar iškilo pavojus va, šitam mūsų homogeniškumui. Tai jau iškilęs, kadangi lietuvių nu, daugiausiai išvažiavo, o ne, ne, ne, ne. pasiliko čia nai. Ne, ne, ne, ne. ne. Čia turi visai. Tai Lietuvos rusai tokie patys lietuviai kaip ir mes. Lygiai, aš turiu omeny. Aš Lietuvos lenkai. Albert, aš turiu omeny visai kitas grėsmės. Va tos grėsmės, jeigu realizuosis, tai jau bus visiškai kita Lietuva ir bus nebeįsprendžiamos problemos iš esmės. Bet žiūrėdamas į tos, na, ir Seimo narių žiūriu, nu atleiskit, bet, nu, nu nėra man jėgų tikėtis Laikas iš jūsų Seimo. Į Seimą. Laikas jums į Seimą. Grįžti. Ir pabaigai ja. aš pasakysiu, kreipdamasis į tuos visus vatnikus. Vieni vatnikai tai tie, kur visą laiką iš vakarų saulė neša, kiti vatnikai, kur iš rytų saulė neša. Nu tai nebūkit iš tikrųjų vatnikais, niekas jums nepad, neatneš ant, ant padėklą, jeigu jūs patys nedarysit. Ir sakau, 92 metais jau sakiau ir sakau dabar tą patį, nei į rytus, nei į vakarus, o tik čia, dabar ir visada ir nėra kito būdo. Dar taip niekad nebuvo, kad kaip nors nebūtų, vis tiek bus kaip nors. <laughs> Gerai, tai kad laikas baigėsi, tai dėkui, kad atėjot, kad radot laiko išsakyti mintis. Dabar jau valandą, ne?